Արցախի պաշտպանության բանակում անցկացվել են համաբանակային շտաբային զորավարժություններ։ Սարգսյան-Ալիև հանդիպման վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չկա։ Այսօր տեղի ունեցել հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Վերջին տարիներին Արցախում մշակվող բույսերի ցանկը համալրվել է մոտ 15 տեսակով։ Կանադայի հայ դատի հանձնախումբը կոչ է արել կառավարությանը անհապաղ դադարեցնել զենքի վաճառքը Բաքվին։ Ավարտվել է Հուսոգավատ ֆուտբոլի ամենամյա հանրապետական փառատոնը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակում հուլիսի 25-ից 27-ն անցկացվել են համաբանակային շտաբային զորավարժություններ, որին մասնակցել են պաշտպանության բանակի վարչությունը, միավորումների, զորամասերի եւ գումարտակների հրամանատարական կազմը, շտաբներն ու ղեկավարման մարմինները։ Զորավարժությունների նպատակներ կատարելագործել բանակի ղեկավարման համակարգը, հրամանատարների ու շտաբների տեսական ու գործնական ունակությունները, նրանց պատրաստության եւ փոխգործակցության մակարդակը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը մասնավորապես ուշադրություն է դարձրել բոլոր ուղակի ղեկավար մարմինների մարտավարամասնագիտական կարողություններին, ներգրաված պայակազմի իրադրության գնահատման եւ որոշումներ ընդունելու ունակություններին, վարվող փաստաթղթերի ճշգրտությանը եւ տեղ գտած թերացումների վերացման նպատակով տվել ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Սարգսյան-Ալիև հանդիպման վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Հանդիպում կազմակերպելու առաջարկությամբ հանդես են եկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրա խոսքով արտգործնախարարներն աշխատում են այդ առաջարկի ուղղությամբ։ Խոսելով Հայաստանի հետ սահմանին եւ Արցախի հետ շփման գծում միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների ներդրումից Ադրբեջանի հրաժարվելու մասին Շավարժ Քոչարյանը նշել է. Ով է ավելի բարձր գոռում բռնիր գողին, հենց գողը, եւ միայն գողին է շահեկան, որ เป զի որևէ հետաքննություն չլինի։ Իսրայելն Ադրբեջանին զենք է վաճառում ոչ Հայաստանի նկատմամբ ճշնամության պատճառով, ասել է փոխարտգործնախարարը մեկնաբանելով Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցահի Հանեգբեի Երևան այցը։ Նրա խոսքով այս հարցում Թել Ավիվի դիրքորոշումը մեկ անգամ չէ, որ հրապարակայնորեն բարձրացանվել է։ Նրանք պատրաստ են զենք վաճառել ցանկացածին, այդ թվում Հայաստանին։ Ադրբեջանը ի տարբերություն հայկական կողմի երբևէ չի խորշել գնդակոծել թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, թե Արցախի Հանրապետության խաղաղ բնակչությանը, այն էլ ցաներ հրետանիով։ Այս մասին ասել է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոկոբելյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարությունների համատեղ հայտարարությանը, ըստ որի հայկական ուժերը շփման գծի երկայնքով գնդակոծում են ոչ միայն զինվորական դիրքերը, այլ նաև բնակավայրերը։ Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է մոլորություն առաջացնել միջազգային սուբյեկտների երանախագահների մոտ, որովհետև իր հիմնական թիրախը հիբրիդային պատերազմն է եւ առիթը բաց չի թողնում այդպիսի ապատեղեկատվություններով ուղակի, այսպես ասած, կերակրել նրանց, ովքեր ուզում են դա լսել, ասել է նա. Արցախը Եվրոպային ճանաչելի դարձնելու նպատակով մենք լայն գործունեություն ենք ցավալում։ Այս մասին ասել է Բելգիայի հայկական կազմակերպությունների ընդհանուր համակարգող հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի կառույցի ներկայացուցիչ Շահնուր Մինասյանը։ Ի պաշտպանություն Արցախի հունիսի 7-ից սկսվել է ստորագրահավաք կազմակերպվել մամլո ասուլիս եւ հանրային քննարկում, կոչանելով Եվրամիությանը եւ եվրոպական մարդասիրական կազմակերպություններին Արցախի ժողովրդին եւս ներգրավելու համար։ Ուզում ենք այնպես անել, որ Արցախը չասոցացվի որպես միայն պատերազմական գոտի, այլև Եվրոպայում էլ իմանան Արցախցու մասին որպես արարող ու ստեղծարար ժողովրդի, ճանաչեն Արցախը որպես կայացած երկիր, ուր կյանքը հոսում է բնական հունով դեպի Արցախ զբոսաշրջիկների մեծ հոսքա, ասել է Շահնուր Մինասյանը։ Այսօր տեղի ունեցել Հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Խորհրդի նիստի ներկայացող հարցերը բազմաբնույթ էին։ Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Վարդան Գասպարյանը ներկայացրեց հանրապետության անկախության հռչակման օրվա տոնակատարության մասին վարչակազմի ղեկավարի որոշումը։ Ըստ որոշման հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման տոնակատարության կազմակերպման շրջանային հանձնաժողովի անհատական կազմը, կազմակերպող միջոցառումների ծրագիրը, ծախսերի նախահաշիվը։ Ցույց որոշմամբ հանձնարարվել է համայնքների ղեկավարներին ստեղծելու համանման համայնքային հանձնաժողովներ եւ հաստատել տոնակատարությունների անցկացման միջոցառումների ծրագիրը։ Որը Համակարգային հարցերի շարքում Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի հադրութի տեղական գանձապետական բաժնի պետ Իրա Վարդանյանն ներկայացրեց հադրութի Շրջանի համայնքային բյուջեի 2017 թվականի առաջին կիսամյակի կատարման արժեքների մասին հարցը։ Բուրն քննարկման առարկա դարձավ 2017 թվականի բերքահավաքի ընթացքի եւ ամառներկի ուղղությամբ տարվող աշխատանքների մասին հարցը, որը ներկայացրեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Ըստ զեկուցողի, բերքահավաքի աշխատանքները ավարտին է հասցվում։ Բաժնի վարիչման ամասը կանգարաբեր քաղաքի ամբողջ ընթացկողությամբ կատարված աշխատանքների վրա։ Հադրութի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության կողմից կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանք ներկայացրեց գործակալության պետ Նվել Գրիգորյանը։ Շրջանային խորհրդի նիստի աշխատանքներն ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Թողարկումը շարունակում է Բելա Լալայանը։ Այն, որ մայրաքաղաքի արտաքին տեսքը վերջին տարիներին լուրջ բարեփոխումների է ենթարկվել, Ստեփանակերտը դարձնելով ավելի կոկիկ, գեղեցիկ ու հարմարավետ քաղաք, ակնհայտ է բոլորի համար։ Կարևոր է նշել, որ բարեկարգման աշխատանքներ իրականացվում են ոչ միայն կենտրոնական թաղամասերում կամ փողոցներում, այլ նաև ծայրամասային թաղամասերում։ Եթե ընդամենը մի քանի տարի առաջ ասֆալտապատ ճանապարհները եզրափակվում էին մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից քիչ հեռու, ապա այսօր ասֆալտապատված ու բարեկարգված են գրեթե բոլոր փողոցները։ Այսօրերին եւս շինարարական աշխատանք է ընթանում։ Բարեկարգվում են Մարիաքաղաքի կենտրոնական փողոցի ծանրաբեռնված մայթերը։ Խոսքը ազատամարտիկների փողոցի Ալվարյան եւ Այվազովսկի խաչմերուկների հատվածների մայթերի մասին է։ Այստեղ եղել է արհեստական սալիկապատված մայթ, որը տարիների ընթացքում կորցրել է իր հարթությունը եւ առաջացել է խորտուբորտություններ։ Ոստի պլանավորվել է, որ เป զի այն վերափոխվի ասֆալտի շերտով։ Ներկայումս արդեն լրիվությամբ հանված է նախկին սալիկները կատարված է խիճի եւ կոպիճի տեղադրումը եւ կկատարվի ասֆալտի տեղադրման աշխատանքները։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանքի մասին եւս ընդգծում է քաղաքաշինության պետական տեղեկության պետ Դավիթ Հավանեսյանը։ Մայթերը կունենան նաեւ թեկահարթակներ, ինչը ամենատարածված բացթողումներից էր նախկինում իրականացված բոլոր շինարարական աշխատանքների մեջ։ Նախատեսված է նաև թեկահարթակների կառուցումը, քանի որ շինարական աշխատանքները նախկինում կատարվելիս ժամանակ չէր ընդգրկվել նախագծում թեկահարթակների տեղադրումը, ուստի որոշել ենք, որպեսզի այս հատվածում տեղադրենք թեկահարթակներ թվով 5։ Իդեպ փողոցների վերանորոգման ու բարեկարգման ծրագրերը ընդունելիս գերատեսչությունը հաշվի առնում նաև բնակիչների դիմումները, որոնց հասցեատերը հիմնականում քաղաքապետարանն է լինում եւ այդ հարցը քննարկվում է ճարտարապետական խորհրդի ժամանակ։ Լինում են, երբ միանգամից ճարտարապետական խորհրդի ժամանակ առանց որևէ դիմումի, առանց որևէ նամակի քննարկվում է գնահատելով տվյալ տեղամասի շինարարական աշխատանքների բարդության հարցը եւ որոշում է ընդունվում ճարտարապետական խորհրդի ժամանակ եւ ավականոնիստի ժամանակ իհարկե քաղաքապետի հետ միասին։ Եթե խորթային տարիներին Զեյթունի մասին կարող ենք լսել միայն հերոստատեսությամբ կամ կարդալ միայն տպագիր մամուլում եւ եթե այդ պտուղը մեզ համար ասոցացվում էր միայն արևադարձային երկրների հետ, ապա այսօր Արցախում վստահությամբ խոսում են Զեյթունի մշակությունը գյուղատնտեսության ճյուղդարձնելու մասին։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանը նշում է, որ դա երազանքն է, որի իրականացումը ռեալ հիմքեր ունի։ Դա շատ դժվար երազանք չէ, շատ մոտ երազանք է։ Մենք արդեն փորձեր ունենք, արդեն կան դիտապտղի ուրեմն փոքր այգիներ եւ առաջիկայում մենք ունենանք դիտապտղի խոշոր պլանտացիաներ, հարյուրավոր հեկտարներ։ Ձիթապտղի այգիների փորձ, ինչի մասին խոսում է նախարար Մխոյանը, ձեռնարկել է Սիրիահայ Վրեժ Ասմարյանը, ով Արցախ է տեղափոխվել 2011-ին։ Մեր գլխավոր կորձ եղավ Զեյթունի ծառը այստեղ ուժեղացնենք, որովհետև թե ունեցանք ներ Զեյթունի ծառ, ես գարամ ասել, կառավարությունը պետք չունի ոչ իր ոսկին, թող չհանա այլևս, ոչ իր բղինցին, ոչ ոչ մի բան։ Մենակ եթե Զեյթունի ծառ ունեցավ նա արդեն գրնա շատ հարցեր, ուղագի ոնց որ պետրոլ ունես։ Այն հարցում, որ ձիթապտղի մշակությունը եկամտաբեր ճյուղ է համարվում ամբողջ աշխարհում, համոզված է ոչ միայն մենատնտեսը, այլ վստահեցնում է գյուղատնտեսության նախարարը։ Դիտապտուղը համարվում է ամենաեկամտաբեր ճյուղ պետրաբուծության մեջ, որը մեզ կապովի ոչ միայն տեղական, բուսական, շատ բարձրակարգ յուղով, այլ մեզ պարզապես ֆինանսական լուրջ ոսկերի հնարավորություն կտա։ Առայժմ Արցախում ցիթապտղի միակ պլանտացիայի տերը Վրեժ Ասմարյանը հույս է հայտնում, որ իր օրինակը վարակիչ կլինի բայց ոչ թե ես մինագս ես նեմ նեմ թող 50000 100000 ծառ ունենամ 100 հազար ծառը փամը չի Իր հերթին Արամ Մախոյանը հայտնում է, որ գյուղատնտեսության հայեցակարգի մեջ հատուկ տեղ է հատկացված հատապտուղների մշակության հարցին, որտեղ առաջին հերթին շեշտը դրված է նրան այգիներ այնուհետև ձիթապտղի պլանտացիաներ հիմնելու հարցի վրա։ Ես հավատացած եմ, որ ճիշտ աշխատանքի արդյունքում մի օր դիթապտղի այգիները գերազանցելու են նրան այգիներին։ Եվ հիշեք, դա է մեր գյուղատնտեսության ամենակարևոր եւ մեծ ֆինանսական ոսկեր ապահովող մշակաբույսը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության, բույսերի պաշտպանության բաժնի եւ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության մասնագետների կողմից իրականացվող ստուգումների արդյունքում ի հայտ են եկել խոզանի այրման դեպքեր։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը կրկին զգուշացնում է, որ այն անբարեխիղճ հողօգտագործողները, ովքեր կհրկիզեն ծղոտը, կզրկվեն բոլոր տեսակի պետական աջակցություններից։ Զբոսաշրջությունը Արցախի տնտեսության կարևոր ոլորտներից է որի զարգացումը հզոր խթան է երկրի տնտեսության բազմատեսակացման եւ զարգացման առումով։ 2017 թվականի առաջին կիսամյակում Արցախը այցելել 5920 զբոսաշրջիկ, 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի 3146-ի փոխարեն։ Նախորդ տարվա համեմատ արցանագրված զգալի աճը հիմնականում պայմանավորված է ապրիլյան դեպքերի հարուցած հետևանքներով։ Երկրում զբոսաշրջությանը նպաստել են պետական լիազոր մարմինների կողմից տարվող կազմակերպական եւ քարոզչական ակտիվ աշխատանքները, Ռուսաստանի քաղաքացիներին տրված Հայաստանի Հանրապետություն ներքին անձնագրերով այցելելու հնարավորությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում туриզմի արձանագրված աճը եւ այլն։ Հադրութի շրջանի Տողյուղի հարակից տարածքում գտնվող Ջրաշխար հանգստի գոտում մեկնարկել է հայրենիք երիտասարդական ճամբարը։ Ազատ հայրենի կուսակցության երիտասարդական թևի պատասխանատու Գոր Բալասանյանն ասել է, որ ռազմահայրենասիրական ուղղվածությամբ ճամբարի առաջին հերթափոխին մասնակցում են 50 երիտասարդ հանրապետության բոլոր շրջաններից։ Նա գոհունակություն է հայտնել, որ այստեղ երիտասարդների ժամանցն ու հանգիստն առավել արդյունավետ ու հագեցած են։ Գորբալասանյանը նաև նշել է, որ ճամբարի կազմակերպումը ոչ միայն նպաստելու է երիտասարդների համախմբվածությանը, այլև այն տարեստարի, տարբեր նոր ծրագրերի տեսքով շարունակական է լինելու։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է օրենք, որը վավերացնում է Ռուսաստանի ու Հայաստանի զորքերի միավորված խմբավորման մասին համաձայնագիրը։ Վավերացնել Ռուսաստանի ու Հայաստանի զինված ուժերի զորքերի միավորված խմբավորում ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է Մոսկվայում 2016 նոյեմբերի 30-ին, ասվում է փաստաթղթում։ 2017 թվականի հուլիսի 27-ից օգոստոսի 12-ը Ռուսաստանի Դաշնությունում կանցկացվի միջազգային բանակային խաղեր 2017 ստուգատեսը։ Տանկային բիատլոն, զորային հետախուզության գերազանցիկներ եւ անվտանգ երթուղի մրցումներին կմասնակցեն Հայաստանի զինված ուժերի տանկային հետախուզական եւ ինժեներական ստորաբաժանումները, իսկ Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում կայանալիք դիպուկահարների սահմանագից մրցույթին 11 դիպուկահար։ Եվս 5 զինծառայող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կներկայացնեն Բելարուսում անցկացվող ինտերակցիան զինվոր մրցույթին։ Կանադայի հայդատի հանձնախումբն իր վրթովմունքն է հայտնել տեղեկանալով, որ Կանադայի կառավարությունը թույլ է տվել Տորոնտոյում գտնվող զրահապատ մեքենաների արտադրությամբ զբաղվող ընկերությանը բարձր տեխնոլոգիական ռազմական տեխնիկա արտահանել Ադրբեջան։ Կանադայի միջազգային առևտրի հարցերով նախարար Ֆրանսուয়া Ֆիլիպ Շամպայնին ուղղված նամակում հայդատի հանձնախումբը կոչ է արել երկրի կառավարությանն անհապաղ դադարեցնել զենքի տրամադրումն Ադրբեջանին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել այդ սխալ որոշումը չեղարկելու ուղղությամբ։ Մարզասերների համար ավարտվել է Հուսոգավատ ֆուտբոլի ամենամյա հանրապետական փառատոնը, որին մասնակցում էին Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի, Շուշիի եւ Ստեփանակերտի թիմերը։ Փառատոնին առաջին տեղը գրավել Մարտունու, երկրորդ տեղ Ստեփանակերտի եւ երրորդ Հադրութի թիմը։ Մրցանակային տեղեր գրաված թիմերը կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ Արցախի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից ապարգևատրվել են գավաթով, մեդալով, դիպլոմով, դրամական ապարգևներով ու նվերներով։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարս առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարաբարե մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 20-ից 23, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան, տաքություն։